ऐं जेकड॒हिं हुनखे डुख पहुचण खां पोइ सुख पहुचायूं त ज़रूरु चवंदो त मूंखां डुख विया इहो पक सरहो हो वॾाई कंदड़ थींदो आहे